Ако не почне Господ, джава се мачат зидарите или нали, псалмите. Ако Господ не благослове, ако не воде, дома се разпагат, Така, още повеќе по духовния свет со црквата. Никой ще црквата не е дело на гјаволот. Гјаволот е тай, што праве да се разпаднат църквите. Да се упропасте, да се унищи, Шо види со ово? Че мора после да го закоеме. Ама... Какво и да е? А, така, оправено. Не се видя. Значи, секош делото на гяло е против църквата, не е за църквата. Бог е тай, кој шо, ако црквите не се свестат дека треба да се ножат, ѓаволот ќе дойде да ги деле. Затоа е по-добро да излезе некој со благослов и да оде да почне. Ако веќе е повикан, наше е да го разпознаеме. Не само на пастора, наше на сите е да разпознаеме тај и тај брат, сестра, фамилија имат повик. Ајде да се молиме уште повеќе. За Господи ги употребе таму за службата, за местото, за нештото за кој што ги повикуваат. И веруваме дека Бог има план поединично за секој ден, нели? А, така, и сега аз пак ме подсетам, ние се викаме Християнска църква Оаза, ние сме партнерска църква со Елин църквите от Англия, кои шо имат една богата, леки 100 годишна история. И на един сличен начин со тия значи, знаци, сила и чуда беа почнати пред 100 години като един пентекостен, 50-тен покрет у свето. И сеќавате се пуно пати аз го повторувам тоа, ама да треба малку често Елим е првата лаза од робството од Египет, кај што е после Црвеното море влегуват децата Израилеви. И обично тие четири букви ги земе како акроним за нашата визија како црква. Со тоа што буквата Е треба да значи Браво. Л Лидерство. Лидерство. Зато ще малко на македонски да кажем водство, водачи. Леки се удоми тази сбор лидерство. И буквално е на македонски на ако сакате на английски може да биде импакт, ама и на уствари. И, и м значи множение. Ние сакаме все, што правиме да биде повързано с евангелизацията, с подигање работници, затоа ще веруваме дека е водач. Она му кайшо е. Дори у конфекцията нашата сестра е водач за сите тия, що са там. И има следбеници. Човек, що се завърте за себе, няма следбеник, значи не е водач. Ама ако има макар едно мало дете како Марта, што те следе, ти си веќе водач. Ти имаш влияние на некој. И днина, сето тоа што го правиме, сакаме да обстои после нас. Делото Божие е многу поголемо од мене и од тебе. И не престанува со мојот живот. Не престанува со тоа дали пастор ќе биде, а то се е покажал вие денови, додека беше у Сребија, додека беше у Црна Гора, додека беше на патување низ Албанија, дека ваа црква постоја и ќе постоја и Бог работе, и имаше сведоќства и тимови работеа тука. И ајде да и дајме еден аплауз на Тони Норми на Зоки. Фала ти Боже што таквите луѓе. Фала ти Боже што такви точно този е доказ, опа! Той е доказ дека Бог работно потребува църквата и, и покажа се недела колко това дошло имаше. Е чеки и аз и аз и аз ще викам към браната нека падат. Кой е пръв? Ама почна ли пръв, додека се отчепя браната, той па сопри ги посна. А така, е той е веќе множението, разбирате ли? Умножува се. Айде да се върнем на библейския опасност за Елин. Къде беше това? Излез, 15 глава. Ке бе подсетвам Излез, втора книга Моисеева, 15 глава. ще сборува како децата Израилеви после много големо чудо. Ели 10 е неволи у Египет, 400 години робство и конечно направи Господ чудо да се разцепе Цървеното море, да може да поминат као пасуво. Они го слават Бог и вели 22 стих края на 15 глава. Потоа ги поведе Мојсе синовите Израилеви, или децата Израилеви, од Црвеното море и тие навлегоа во пустината Сур. Одејки низ пустината три дена не најдоа вода за пиење. Може да мислите дека са биле жедни. Може ли да кажеш, то они били жирни? Да, да, може били жирни. Били жирни. Три дена да не пиеш вода, <laughs> ки ти се припие. Дойдола в Мара, но не може да пият вода в Мара, защото беше горчлива. Затоа и го нарекли тоа место Мара. Мара значи горчлива. На еврейски, хибру. Тогаш народот, иврит, како некој го кажуват на македонски, Тогаш народът почна да вика против Мојсей, велејки, шо ќе пиеме? Ајде. Джести. Аха. Мръм, мръм, мръм, мрм, мрм. После много голямо чудо на разделование, после 400 години робство да излезеш от робство, морето се поделило, гледал си десетневали връз египтяните и сега тук, е, водичка нямаме. И е, тежко е, пустина е. Извика Мојсей кон Господа и Господ му покажа дърво, той го хвърли дървото във водата и водата стана сладка. Там му даде наредби и закони и там го подложи на проверка. И му рече, ако го послушаш добро гласот на твоят Бог, ако правиш що е угодно пред очите негови, и ако ги слушаш заповедите негови и ако ги пазиш сите наредби негови, Нема да ти ги пратам нито е една од болестите што ги пратив над Египет. Зашто јас, Господ, сум твојот исцелител или оно име Јахве Рафа, Бог исцелител. Потоа стигнаа во Елим и таму имаше 12 извори и 70 палми и се улогорија таму кај водите. Три дена вода да не пиеш, одеднашка вода горчлива, пустина е и долајте луаза. <laughs> Оле, мамо, сенка, свежина, вода колко сакаш, 12 извори, вода, палми, колко су ай да речем банани, портокали, все друго, киви, шо ви се яде, лубиничка, Од се по нешто и си викаш, мамо, во било на земјата, што викат Јеховните сведоци, а? Е, тиквички у македонскиот рај. Абре, македонче. Значи, Македонец не може да го замисли рајо без тикви и ајвар. И ајвар, е прав македонец. Ама ни лук јал, ни лук мирисал. Враќаме се назад. Значи, замислите го во патување од Мара до Елим. Од местото на горчината, е, горчливи води, до местото на сладки води. Од местото на разочараност до местото на освежување. Од местото на робството од Египет предходно до местото на слобода от местото на чудата до место на спокой. Не спокой, чуда, спокой. От местото на умор, местото на отмор. От предходно, що се е било депресия, разочараност и най најнашка ослободование, радост у Господ. Не ли ви личи на приказната за църквата? ти без Исус, пред Исус и после Исус. Забележате ли какво, <laughs> ако почнат да кукат мръм, мрм, мрм, мрм, ако почнат да мръмлят, што прави Господ, що му кажува, е, там има едно дърво. фрли го дървото во водата. И дървото, ако паднал водата, беше за изцеление на водите. Кое дърво беше за изцеление от твоя живот, ако не дървото на кръста? На кръст а нам кој што Твој и мојот Спасител умре со Неговата крв проли да се очисти грево, болестите, проклеството, слабостите, немотите, сето тоа да биде, да биде збришано, затоа што немаш веќе право на депресија, ти не си умара, ти си у оазата. Амен. Ти си веќе дел од црквата. Амен. Опа, фати ти Господи. Немаш право на проклетство. Имаш право на благослов. Ти не си веки подробство. Ти си веки у слободата Христос ти я дава. Ти не си, немаш потреба да ги вършиш делата на телото, мъртвите дела што са за осуда тук, за слава ли? Кой е разлик? Ама и от църквата уште ќе најдете некој ще бръмчат мотори. Бръм бръм бръм бръм. Нели мръм мръм мръм мръм мръм. Е, ти не мога да защото така, славянето не, не ми се допаи, по славянето не за тебе да ти се допаи, славянето е на Господ да му се допаи. Не ли? А да, ще обичат време. <laughs> Да, лето, летно време. Едно време връбчиня се слуша, а сега бръм бръм. Ама, ама и народа пошува от църквите. И то е една работа, що е навика, стварна навик. А църквата трябва да се ослободи от това. Мръм, мръм, мръм, мръм, мръм. То припаги на стария човек, не на новия човек у Христос. Христос трябва да расте. А, и аз да се смалувам. Ако нека се съгласува, свободно гръмните. Амин, брат, така. А, така. Супер. И ние сме християнска църква Лазал, за то, ще веруваме. Ова е свет без Христос, без Словото Божие, без покаяние, без искрена вера в Бог, Знаете, но, ако ги пращате си, ти кажеш, аз ще верувам. И ки си пуши, и ки си лажи, и ки си краде, и ки си оде, и ки си фалериши, и ки си пиянчи, и ки си другира, и е куп, куп, куп работи. Ще това устvari никаква промена. Стоят огрело и си продължуват. е свет без Христос е духовна пустелия, Не сур, цяла Македония. И на вай свет му трябва църквата лаза, не лаза, нашата само лаза, църквата, искрената църква, која ще са луѓето препородени. Не е местото, не е сградата, туку луѓето. Вие сте църквата, и аз съм църквата. Ти си храма, сите ние заедно сме храма Божи, у кој ще живее Духа Божи. И Господ со причина ова е духовна постелина, што се вика Македонија е почна църква лаза, за да биде лаза, за да биде Елим, за да има место место и, и луѓе кои што сакат да евангелизират, кои што сакат да бидат водачи, кои што ќе изведат од робство народо што се уште е во робство, за да даде и днина и надеж на овај народ, за да има умножување на верниците. Во, Бо, Божи воля е тоа? Амин. Па да, Божи воля. Е па сега знаете дека не е случайно човечка е работа, не е дело на ангел, најноци. Ако ме праши, Господ, чо се има, ле, ле. Ама всяко знаме му ти Боже. Да, има некој цена, Анче Преска ми кажува некои слики, викам, ева, значи у затора, <laughs> значи у изпити, за да ме подигне малце погреб. Не мора да значи буквално, ама изпити сигурно ќе има. Првото нещо, забележувате ли, од, од робството, после Црвеното море, после онаа еуфорија, е, гледате што Господ прави, гледате целата армија на фароно, издави се от таа вода од Црвеното море. И правото нещо с което се очуват веки в пустината се горките води. Изпитите, тестовите, Изкушеният. Познато ли ме на нещо от това? да не само аз ги имам тие работи. Или е, некој кој обожава благословени, но... <laughs> се се. Charles, Секавам се. C'est се. А, изпит и мало, имайки ги има. За, не за да покаже Господ колко си ти лош, тук да покаже колко Он тебе те любе, що може усите тия невали да направи и ти да покажеш колко ти Него го сакаш. Да ти покаже колко ти зависиш от Него, от Твоя Бог. Колко стварно не можеме без Него. Завистници, да, ама от Него. Не от стварчиците на овай свет, не ли? Ох, леле. Викам, фала ти Боже за то дърво на кръсто. И за тай кој ще умре на то дърво на кръсто. Спасител Господ Исус ще промени се в основа. Тия горчливи води да станат сладки води. Да може да се пият, да се консумират, а така, жедна душа да се конзумират, да се радуваш, да пиеш. Жеден съм безборен за пустина. Пийте от Духа Свети. Примайте го. И дарбите, и помазанието, и все, що Господ има. Защото сега преко кръсто, преко кръвта е очистено в името на Исус. Ние имаме право, имаме достъп. Завесата е разцепена от сгоре до доле, не от сгоре до горе. Замелишите подалост горе до доле. Е, я да видам, теглиле 12 кони, 6 там, 6 вамо, тая дебела завеса, кажува традицията, или може ли да я разцепат? 12 кони, у различен прав. И не било от доле нагоре, не било човечка работа да се разцепе завесата от храма, за да можеш да пристапиш от светинята на светините. Господ сам подозгоре. Кой рече, свършено е. Освободен е премина. Ти и я имаме пристъп при Бог Таткото у всекое време, на всекое место, да кажеш Тато! И тато е тук да слуша. Кажи, че Кажи, си, кажи, гере. Що трябва? Тато е тук, за точно те сака. Не ли, мат? Ивай, тато. А колко повече е най-тато ще е дух. Има много бави лекции. Има много бави работи в Словото Божие. Сакам да запомните. Изкушение е мало како изпит. Ама изкушението са добра шанса, добро време да го запознаеш Бог на един по-друг начин. Не е всеко лошо за лошо. Всеко лошо що Бог го дозволил е за некое добро, затоа що накрая он е победнико. Амин. Амин се съдействува за добро на ние, кои ще го любят Бог. Римяните 8.28 Ако го дозволил Бог това зло, да минуваш нещо, некаков изпит да те снайде, е за некое добро, що сака от тебе да го изграде, да го откриеш неговия характер, да се приближи. И знаете, обично, от тия времени. <laughs> е най-тежко да бяха и кажеш, оле, господи, кай си, моля ме. Да видите какво да се молим тогайка и аз и е, Моля ме си имиче, да ме кама, ама тогайка ни е най-ревностно. Защото най ще боля, нали? не ли? Ай ще ни трябва, епа, Айде да се научим да се молим по-често, и да благодариме. И да не биде само, ще вика доктор Стенли, днеска обаче преправа тексто там, корекции, вика, да не биде само дай ми, дай ми, треба ми, сакам тоа, сакам оно. Има ли ден, вика, кога дойдеш кај него да му кажеш, само тебе те сакам. Сакам го твоето присутство. Сакам да се приближам до тебе, да те познавам, да те милувам, да те гушнам, да го сетам още повече, да се изполнам со тебе, да познавам твоята воля. Кај не веќе стварите, он самия ќе биде Център. Некој има кај Жанош, многу би се допадна еден со македонско презиме Диков. Вика, вистинскиот просперитет не е да присуство на ствари, на предмети, на пари. Вистинскиот просперитет е присуство на Бог. Амин. Амин. Барете најпрво Царството Божјо, Него, Царо, Неговата праведност живеете, а се друго, ке најде тате, тате е богат цар. О, фала ти Боже! път мислям дека можеме со, со саат и само за него да, да збореме денови, денови, денови, ама јас да не заборавам, затоа што имам тук една хартија, што сакам да ви покажам, што викаме визијата, да не забравяме, Што е нашата визија? Ние сме црква што сака да стартува цркви. Црква што сака пустината да ја направи плодна почва. Church planting church би било на англиски. Црква што стартува цркви. И другите ми, аз беше на времето единствената пустина у Югославия бивша. Много от вас сигурно не са чули дека в бивша Югославия имаше една пустина и се викаше Делибладска пещера. Буквално пустина. Песок. Дели блато Войводина, и аз сега скоро това беше там, към близко. Работеа луѓето на времето како акцијаши, тие работни акции, да се засаде на крајот на пустината, затоа што песокот јаде од земјата, Здравия! за да не се шире пустината. Борови и всекакви други иглолисни посебно. И ги наводнуват и успяват, сопират е пустината да не раста. И е, аз викам сега обратния процес. Да се почне лека по лека натъм, да се крада от пустината. Ако може холангяните да крадат от морето со, со зидовите градения брани да си отварят токави, да взимат почва, ние можем да вземем Македония. Со Божја помош, затоа што е негова воля. Оа за ваму, оа за таму. Оа за Скопје, оа за Штип, оа за Велес, оа за Виница, оа за Деменка, оа за... И таа пустелија почна да бива плодна почва. И се повише ще се издига пресник кој денеска, фала Богу, ние те славиме, ние ги градеме Неговия е престол, славиме, а там е, ще се славил, там е Неговия е престол, там е Неговия народ, там са ангелите, там е присъствието. И пустината веки не е пустина. Почваме да бива плодна почва. Амин, амин. Интересното е дека, да не забравям само това, тук от тия неволи Бог се покажа како изцелица. Или ко народно вика, вика болката, опс, сега да ме познаеш како Яхве Рафа. Јас сум Бог твој исцелител. Ама пред да го каже тоа, забележате ли колку ако, ако, ако, ако. Ако ти тој то, ако ти тој то, и ако ти тој то, јас тој то. Тоа се вика условни благослови. Имаш благослови што не се условни Диксонцето ке грее без разлика дали ти станал на лева или на десна нога, дали си се молил в 5 саат или 6, дали си се молил 5 или 15 минути или 50, Слънцето ќе огрее ако не върне дош или да върне после пак ќе огрее. Без условни благослови, разбирате? Кога грее Слънцето, грее и за добрите и за лошите. Безусловни благослови. Ама един голем дел от благослови благословите у Библията се условни благослови. Така да прашни е на тебе, колко ти ке се понизиш и ти кажеш, Боже, просто ми стара, сакам то да го изчистиш. А, и Волго завлежало Господи ти ми... А, и преко пророчно беше това кажа, или пастора ми спомна конкретно, видел да тоа мой живот, Господи, мене е сакам да бидам личен на Исус Христос, Твоя Син, велики, Той е целата Божия за всеки християнин. И аз и ти не да бидем сличен, лични, Звук е много добър, не да биде кълзоки, биди от доброто кълзоки, биди от доброто како ангел или како Моника. Биде пред се како Исус. Он е нашиот идеал, он е нашиот Господ, он е нашата цел. Преку што кого треба да се мериме. Не е другата црква. Не е друг юнарс. Не е некоя служба. Фала Богу за сите тия добри и браќа, и сестри, и църкви, и служби. Се. Взимай го доброто. Учи се на лошото ево, не трябва така, нали, без оборайно, не се допади повече, като избегавам. Гледам го там, гледам го тук. Ама види какво е Исус. Амин. Амин. От християни ще не се труда да видя какво е Исус? Не е не. Е. На име християни. Па макар и на спасовден. Спасовите са тук. Спасени, хвала ти Боже. Е, някой може и на Спасов ден дойде да паля свекички и пада промаше спасението на Спасов ден. Господи, отвори ги очите. Яхве Рафа Къде те изцеле, къде те благослови на кръсто, от кръсто, пред да влезеш още. Он, изцелението е веќе завършена работа. Ние го взимаме по вера. Така да ние викаме, да, да, да дойде. Не, оно е бидено. Оно е веки бидено. Ти се вракиш на нас и ти си го взимаш. Не знам, завършувате ли там 1 Петро 2.24, мисля, дека е ще вика. Преко неговите рани вие сте веке изцелени. Ама шо би било можда ако или пак не па... Не, не, вие сте веки изцелени. Сега ти го вземи по вера, Господи, това е за мене. И забележуваме тук, вика, нито една от болестите, а ако стоеш изправно пред мен, тия ще ги пущи на... Упс, Бог пуща, Бог дозволува некои работи на неприятел на Божия народ. На египтяните. Забележате, нали? Да. Нито една от тия работи няма да дозволам да дойде на тебе. Значи се случва с Негово знание, с Негова дозвол. Няма нищо, Бог е все знаечки. И без Негово дозвола не, не може ама ни да те допре онай. Нека биде светлина. Би светлина. Алелуя, колко сме библиски. А, така. Значи, Елим не е случайно. Защо мораше да поминат? И после тоа 16 глава првиот стих вика од Елим се крена и цялата заедница на синовите Израилеви дојде во пустината Сур која се наоѓа меѓу Елим и Синај на 15 ден. Така ли? 15 ден од вториот месец откако излегоа од египетската земја. Останава ги там за сенка, ядение, водичка, рар, живот. А? Що ни кажува то? Сега трябва от църква на църква да шетаме, така ли? Не. Не. Не, да си бидат они. Знаят си кои са, ама да бидат така речено транслокална църква. Църква ще няма да се закопа у едно место, тук ни обвала, а да направим три седмици и ще живеем за всекваш. Господи, ти и ние Супер! Коалиция. А, така, коалиция. Ами коалицията по 4 години се разпая. Завето Божие се останува за секојаш. Да и амин. Църквата не трябва да остане само църква на едно место. Ако е истинска църква, ако е жива църква, ако е Божия църква, всичко ще сака да расти, да достигне друго место, друг народ друг град, друго село, друга личност. Ако си истински верник, е сакаш оно добро, ще го има от тебе, да го дадеш и да благословиш някой друг, затоа што не можеш да го задржиш, сака да претече, да преливе от тебе и да благословя преку тебе реки от жива вода ќе излеват от вашата отрова. Не можеш да го сопреш. Нема да знаете, шо ќе зборувате преко пред судеви и цари, затоа што не могат да зборувате тука Духо на моя татко ке сборува преку нас. И йо, ми дойде ваа паметна реченица, а? Не си ти, не си ти во царството. Сетите се за магаренцето што го носише Господ Исус во Иерусалим и ците. Ее, Осана, Осана магаренцето вика. Ало сум популарно. А уствари, он ја викале на мен, што го јадо магаренцето. Така да няма да крадеш славата на Господ за себе, магаренце. Седно припагаме на Господ, ти се најше го носиме, срце го најше го носиме. Ние сакаме да го издигнем. Е Ако останем от тази позиция, Господ ки ни въздигне. И то е битно. Ти Господ въздига, не знам дали забележувате. Луѓе, оваа църква, до пред няколко годините толкова, просторичка. Почнувайки от там от дома, просторичка тук, просторият там, па един град, па друг град, па трет град. Днеска две добри работи, сакам да го прославам Бог. Така е Новия Завет. А как го види? Ще го носиш тай Новия Завет. От теклото да, от теклото. А, браво, браво. Ако даде Господ, това е формат. Нови завети да не притежаваме. Тексто ни го работят. Викам, какво ги намести Господ работите? Да го изуредат, се форматират и на нас, когато почнем по за шове, трябваше да си молите да се печатат нови заеди. Или най-малко 5000, 5000 нови заети. Тече словото щип и опишова на форма. Тече преко телевизия, нали, из цяла Македония. Тук се снимат знаете, за две емисии а всеки е бил пишува на форма. Втората работа, едно пленечко е, с хядали всичко беше тук живо за да се Други молите се. днес му си яви на тай, ще е председател на слепите, нали? Нека направиме за савата за инвалидите. Поново ми го даде наистина човек телефона и вика, да, няма проблем, радост, супер, Айде, ги направим, ама викам, колко имате и вие? хиляда от хиляди, членове там, ако слепите. Не бе, вика 400-500 тук е някъде. Викам, ама ние планираме бърмено 5000 да порачваме, после можем ли да си ги вземем да ги поделяме по църквите? Няма проблем, ние ги поминеме, како помощ за нас и ќе ви дадеме. Значи си има цял нов завет с едно 3-40 проповеди, а јас ги инсистирам не само на македонски, тук да бидат и на английски, па да учат и английски малце нов завет, да го слушате. И вие и сите на кой ще ги отдадем. Голема работа, да луѓе. Това църква бива станува благослов за мекване. Тя не са само за нас. Амин. Не ни трябва толкова. Имаме ние Библии за нас тук. За ние, нашите тук и е шо сме. Ама работата е да претечува да оде тази вода от лазата, да прави плодна почва, да станува и други лази, да се садат палки дървия и сенкичка да има и някое друго место. Сабота пътуваме за Делчево. Надевам се дека на враќање ќе биде уредено, ќе се јавуваме пак и за Виниц. И ќе тражиме некој други места. Одеме даде. нели? Понатаму. Ајде двајца силни момци што ги факе дренката по име Самуел и Давид, да дојдат тука како доброволци, пошто јас ги прозивам, они се доброволци. Нема врска. И да ви кажам, защото запишаме у България пред месец дена. А, така. Малко е на английски, нека, защото се знае английски. Водиш за 6 месеца, устvari трябва за, за 2 години. Водиш, що би трябвало за 6 месеца? Плавно надесно, нека. Що десно? Айде, чекват НАТО. Още и НАТО. А, така. Е. А, така. Е? така. А, така, А, така. А, да А, така. сега може ли да е? А, така. Супер. Значи, що запишаме там и се договориме Милчето, Зоки и аз, Анче, каде Анче? Даниелчето. Дека ние сме тази църква, ще всяка да стартуват църкви, не ли? Нашата визия. Господи, нека ни да останем само едно место. Пазите, се додека некои мръда, значи дека е жив. Се додека нещо прави за Господа, Ние ще се помират. Добро бе, арно ни е, супер сме бе. Седнеш тук на сенкичко, ке скапат, верувайте ми. Това е най-ескалатор. Ако не правиш чекор напред нагоре и те върнете там на назад, дека што не сакаш. Дигайте малце. Дигайте малце. А, веќе спомнаме, нели евангелизација, лидерство, еднина и множење, тие са общите работи што сакаме. Што сакаме? Моята одговорност како пасторот, барем, барем три пара у наредните 6 месеца да пробаме да ги тренираме, да получиме, да почнеме макар со нещо. Пазите, за мене правите работници се гаранција дека едно дело ќе продължи, ќе се развива, ќе има и днина. Септември почнува Библиска лига, веќе разговара нешто со столе од Скопје така да ги, ги договориме датумите и яви се кале. И Зоки и Мони, и Анчи и Ристе, и Милка и Зоко дай лъже, да сака Зоко да довадя. И некои други от вас, без да ви прозивам сега поред един, друг, трет пат, що повече по-рано. Да побине долу, като ще на времето е и Зоки Скоп и аз сме аминали и сметам дека е много квалитетна како се стартува църкви, що е за потребни. Той е како некоя алат, занаят, Що се учи към бербера. Да, ама някои са по-добри бербери, други са по... Да те почиша, да те дотера, да влиза И аз вярвам, дексите имат някакъв дар и ги изпливат дарбите. А подигните малце. А, ще да се прехвърля отговорността. Ангела е отговорен за тази. Една или повече домашни групи. Ние се съгласиме сега, в момента имаме две домашни групи, не Обавите и на Радански пад да речем со тоа што се мене дома. Ама би се кале да речеме на тај дел дека е носел кај нас, кај или Божанка, кај некој трети, би се кале кај Трајанка, од оваа страна сузето, тука просторијата може да се користи, затоа што градот треба да се окупира. Колку повеќе такви места има, луѓето ќе биде полесно да дојдат у домашна група таков сетинг, какво се вика? Атмосфера. Атмосфера, хвала. За, за да можат... Пазите, той е църква клетка. Сите функции на църквата ги има. И се проповеда Словото. И се молят луѓето. И се славя Господ. И си има едно съветнищо, пасторална грижа един за друг. И си ги познава проблемите повече. В големата църква ги няма толкова. Некош огромни църкви, кои корейците, ще кажува 100 000 луѓе, Абе, ја двайца запозна мъже и минята да ги запомнат. А не сто илјади корейци! Така чу, не го А, нямаме тази дарба все още да памтам и мия. Значи, що сакаме? Сакаме да се издигат водачи. Я не съм дека до най-тенки бееме, ама ке поправяме то, тоа. Подигање да се работи на ключните луѓе. Дека ке има повече домашни групи. От този е начинот да расте църквата локално то са клетките. Трето да се подигне тим нов на славители от младите. Амин. Младите, Амин. младите. Пак и млади ще Разбирате ли? Е, е, е. А, Важно са младите. Милчето имаше задача, я гледам аз тук, аз знам дека аз не, няма сърце да ми рече. Не, брат. една, ако не е на погребална или на сватба. Не, не, он дойде, така ли аз? Що милчето сака да ги прави, да ги тренира? Имаме ние тук луги, што съм музичко завършили. Айде барам летото да извеждаме, па да ги подигнем, нещо, ќе останат, нещо да се направят. А втората работа, като домашна задача от предходния път ни остана незавършено седе. Викаваме 10, 12 песни, ама сега фала Богу, Господ го донесе Деян. Така да ги може и музичани, и тапанари, и, и, и дали, и, какво музичка режия там сниматели, да отидат и да видят работата, да оставим още едно правото цедер. Амен. Амен. На оаза, песните от оазата да се слушат всекъде втората християнска програма, кој беме не беше подпишена. Сега вече оде. Даниела ще успява работата. Не знам дали гледате, тук има Даниела Клик. Оно беше милка отговорно. Третото, да се работи с студентите и да се растат малце тия студентите като група. До сега, ако ги имат 3-4-5, ова е, она е, тук е била Сакшата, тук е Глутен, тук е Гоки, Кристина е тук, Авай беше Джоел Мора подхитно да отиде някои проблеми, не ми кажа точно шо е, но очевидно трябва да се молиме. Целта би било обава тя Тие са идната мозоко, кремо на друштвото, нели, интелектуалците, водачите у свето. Би било обава да ги тренираме на Божите патища. Изморите ли се? Много ли е тежко? А, така е. И вика евангелист. За това, би бил отговорен и Гоки, и Кристин. Кристин моментално не е тук, изпадне Гоки и Гилтен. Да помогнеш. Оно ще може църквата за кафенцето, за там, за таквите работи. Викайте ги, макар два пъти месечно, целта би била вау, ти ги имаш веке тия материали, да се собира студентите, а ки ги покриваме со молитва. Амин. Амин. Амин. Евангелизация меѓу децата, тоа што очигледно погледнете малце околу себе си. Ајде, драги. не се стара црква што се разпаѓа. ако проповедникот се подправ, ќе даската. Ќе отваря даската. Нокията, нямаш да ходиш. Нокията е як телефон, ама не е Значи, ние би се кале да има тия повеке. После на секој ще ке дојде ти има 14 дена до края на овай месец, до средината на следния месец, Ки има активности со тинейджерите и со помладите, какво да ги кажем, големите детства, от 7 до 12 ќе пробаме да ги собереме. Викайте ги своите другари, другачиња, комшински деца, на сите на кои ще имате влияние и би се кале да дойдат тук, да имаме клуб на добрата вест, да имаме спортска активност, да пуштиме филмче, да ги биде интересно, да ги научиме некоя лекция за Господ Исус Ово е се за да ги привлечеме, за да чуем добрата вест. Не сме тук, за да ги задоволваме, а в ќе биде алатка за да дојдат до Исус, да се покаат, да поверуват. И Анчето е одговорна за тоа. И не знам дали забележувате тука сите ние се исподпишаме. Затоа што сакаме да ги оставим. Конкретни работи. Гледате ли? Конкретни работи. И сакаме сите тие работи колку што е можно повеќе да бидат остварени. Веќе ви спомна дека новите завети не беа уопште планирани. Господ намести, by the way, што патен. И други работи. Ово за аудио аудиоплеерчето и аз го посекуваше, молеше се, ама ете го сега. Водено кръщевани на 10 юли, наредния месец. Юли. Не юни, юли. Наредния месец. Така да, нека почне да шие, да спряваме отдела за тия майцики щамбаме и други работи. Бог приготвил нас, рекал Защото не сме само ние тук у Штип. Не сме само Штип и Скопия, и Велес, и Делчево, и надевам се и Виница, и други места. Еден дечко ми се јавил от Битово што работило Филип, Сага да се запозна. Другите ми, ки и много такви ще ка сакат да пристапат заради то што видят дека Господ прави нещо, ки ги привлечува при нас. И очигледно, само до тук ще зборува, видете колко има, мъж да се седнете, дечки, фала. <laughs> е много Аплаузи. И работа и ни кажу, толкова е потребата за молитвата, нали? Има една изрека, който ще ви работи като все да зависи до тебе, а моли се като все да зависи от Бог. И аз верувам един баланс. Бог не сака да работи без нас. Бог се ограничува да работи преко църквата. Избрал да работи преко тебе и мене. А, а пък, от друга страна, не всяка да работи, додека ние не се молиме, додека не ни е битност, важното на сърцето. Затова е добро да се молиме ние и така. И затова ние сега, ке Давид или кой веки е доброволец, ке ги поделяме от тук картончинята, 1, 2, 3, зайчето се скри.